តែយើងគោរពបូជាទេវតាដោយម្ដេចទើបត្រឹមត្រូវទេវបលីមាន2មួយយើងឧទ្ទិសបុណ្យជូនទេវតាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយសូមជូនបុណ្យកុសលទេវតាថែសារនៅផ្ទះជានាងផ្ទះប្រភូមិរុក្ខទេវតាអារក្ខទេវតាសូមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះទី2យើងដាក់គ្រឿងដង្វាយបាយទឹកនំចំណីផ្កាផ្លែឈើជូន ជាការសំដែងនៅការរាប់អាន ដូចជាយើងអ្នកនៅផ្ទះភូមិផងរបងជាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែទេវតាគេមានបុណ្យច្រើន ជាងយើង គេអាយុវែងជាងយើង គេមានសម្បត្តិល្អជាងយើងអញ្ចឹងយើងគោរពបូជា ចំពោះទេវតាហ្នឹងក្នុងន័យថាយើងរាប់អាន យើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែយើងមិនប្រគល់ជោគវាសនាគិតតែពីបែបបន់សុំបួងសួងអីទេបើយើងមាន ចិត្តល្អជាមួយគេគេគង់តែនឹងបីបាច់ថែរក្សាយើងវិញ ហើយបើយើងមានបុណ្យគេត្រូវតែជួយយើងហ្មងគេមិនជួយ គេមានទោសទៀតផងទេវពលីនឹងគឺការគោរពការឲ្យតម្លៃការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានដល់ទេវតាប៉ុន្តែទេវតាមិនចេះតែជួយយើងបានគ្រប់រឿងទេតើយើងមានបុណ្យដែរទើបទេវតាជួយយើងបាន។